está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran, yeah. Yo la vi desde afuera, tiene como 20 en lista espera. Sale pa' la calle y en la acera. El jebo peleando y esa no con los cacos, pero que se finos. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta, pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Eh, eh, eh. Es una bichillar, le gusta montarse en los benches y chillar. Se pasa pichando, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. En la suya con NOTA y TROPA. Yo sé que se va. No quiero ni yo ni no quiero estar amarrada. Yo sé que lo que quieres es el descifrar. Setia bien, bien masterizada. Terminarle la cama amarra. Como media vira, media asfixia y la piel eriza. Envicia, junkie, sexy, mami, desquicia. De mala la actitud. Bandolera puedo captar su mood. I'm like, tranqui boo. I know you want it. I know you want it. Lo que tú quieres perreo y que casi, Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Yeah.